gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Sveicien visiem Rīgas katoļu ģimnāzijas raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Mani sauc Anija. Es esmu Regīna. Mani sauc Terēza. Es esmu Georgs. Mani sauc Kārlis. Es esmu Gustavs. Gan šodien mēs parunāsim par ļoti interesantu tēmu, grāmatas. Bet sākumā, kā jums visiem šodien iet? Labi. Jā, labi šodien vispār iet. Mm -hmm. Man arī ļoti labi iet. Man Un arī iet, ir... labi. man arī iet labi, vienīgi man nepatīk laika apstākļi. Vai piekritīšu par šogad, kam piekritīšu? Jā, man arī tas pats, man ļoti laika yeah. apstākļi šodien nepatīk, bet tā ir laba diena. Man vispār ļoti dīvaini liekas ar tiem laika apstākļiem. Es tā kā Nesu vēl noskaņo, noskaņojusies sniegam, un ārā jau ir sniegs, bet man tāds sajūta, ka vēl projām ir rudens. Un tā kā ļoti nepierasta tāda sajūta. Es īstenībā piekritīšu, es man tagad pastāstīju ārā pa studijas logu, ārā ir pilnīgi melna tumsa. Un tad saprotu, bācis ir reāli sākusies zima. Un, uh, jā, sāk tas tumšais laiks ļoti ietekmēt arī mūsu. Mēs esam visādi, man liekas, saguruši. Iztās tāds tāds Tad baigi miegainē šodien esam, man, man tā liekas. Es tev piekrītu. jā, bet Anī, tu jau minēji, ka mēs runājam par grāmatām un literatūru, vai ne? Jā. Un nu, tad tāds sākuma jautājums, nu, kā jums ir tā lasīšana? Jūs lasat paši, vai uh, tas ir kaut kas tāds, ko jums bieži skolotāji vai vispār neiznāk laika vai gribēšanas tādam? Kā jums ir? Nu, Georgi, varbūt tu sāksi. Um, man es, es lasu um, vasaru. Jo vajag um, no oktobrī, um, ap uh, oktobri man vajag uh, iesniegt um, nu, grāmatu lasīšanu, ko es pavasarī lasīju, un uh, izstāstīt, un savus at atsauksmes iedot. Un arī um, vajag ap martu, tāpēc es uh, mēģinu pa brīvdienām kaut ko palasīt. Um, arī uh, ziemas brīvlaikā mēģinu palasīt. Un, um, um, Nu, jā, nu es, es teiktu, es lasu uh, minimāli, bet uh, es neteiktu, ka cienīstu. Un, jā. Nu, prieks dzirdēt. Man ir diezgan, man ir diezgan līdzīgi, ja kā man personīgi nav, ka man patīk vai ļoti nepatīk lasīt grāmatas. Mums, piemēram, šobrīd um, literatūrā bija, kad ir jālasa grāmata, jo pēc tam ir par viņu jāapraksta. Un es lasīju Prinča Līgavu, kas man liekas, ka ir diezgan interesanta grāmata. Bet tā brīvā laikā es baigi nesu grāmatas lasīšanas cienītājs. Nu, man ir tādas vispārējas domas par lasīšanu. Es noteikti uzskatu, ka man personīgi vajag to darīt un vajag vairāk lasīt, nekā es lasu šobrīd, bet esmu ļoti aizņemta. Vismaz šajā laika posmā ar treniņiem, darbu, skolu. Un, bet es cenšos atveltīt laiku vismaz kaut cik, lielākoties vasarā un brīvlaikos, cenšos palasīt. Mm, man ar e, grāmatas lasīšanu ir tā, ka es neienīstu. Es bērnībā kādreiz man patika lasīt, bet ja tā e, man ļoti kā, patīk filmu skatīties par tām visām grāmatām, jo tu vari visu kā redzēt. Un tā, un, mm, jā. Bet tā es, man nav nekas pret lasīšanas arī dažreiz. Ja man nav ko darīt, es lasu brīvu izvēli. Ja godīgi man ir līdzīgs viedoklis eh, Gustavam. Man labāk patīk filmas skatīties, bet pēdējā laikā man arī ir iepaticies ļoti grāmatas lasīt. Jo man patīk tas, ka grāmatās, kad tu lasi, tu pats vari iedomāties, kā katrs tēls izskatās, kā, tā, kā vispār viss izskatās. Ar filmām tev tas, kas ir, tā arī ir. Tu, tu neko baigi nevar ja citu izfantazēt. Jūs jau pieskārāties tādai tēmai, par ko mēs runāsim arī redzējuma turpinājumā, bet es laikam piekritīšu gan Kārlim, gan Gustavam, ka īstenībā lasīšana ir tāds, ka prieks, ko var apvienot gan ar filmām, gan ar to brīvo laiku pavadīšanu, jo arī es personīgi ļoti daudz brīvā laika pavadu lasot tieši nu, brīvais laiks ir ārpus skolas un pulciņiem, kas īstenībā atliek ļoti maz laika, bet es cenšos šo laiku veltīt tādai uh, tiešām lasīšanas uh, brīdim, jo, manuprāt, lasīšana ir tas veids, kā paplašināt savu redzesloku savā, uz vairāk pusēm un uh, iegūt daudz jaunu informāciju un piedzīvot sajūtas, ko varbūt tu nemaz neesi piedzīvojis reālā dzīvē, bet uh, iepazīst to caur uh, grāmatu. Tā kā mums ir ļoti dažādas šīs pieredzes ar lasīšanu, cik es saprotu. Bet uh, varbūt mēs esam šeit tāda mazā jauniešu daļiņa, un uh, es ne, neparādu visu to jauniešu kopumu. Kā ir vispār jūsu klasēs, uh, draugu vidū jaunieši lasa grāmatas, vai tas arī ir tāds uh, ļoti individuāls pasākums, vai kā jums ir draugu lokos? Īstenībā man draugu lokā uh, diezgan daudz lasa, un ir tādi cilvēki, kas ir apsēsti ar grāmatām, kas to dara nepārtraukti. Un es tiešām ļoti, ļoti abrīnoju šos cilvēkus, kas var tik lielu skaitu grāmatu izlasīt, piemēram, mēneša laikā. Tā kā, nu, es noteikti nevarētu ļoti daudz lasīt kā, ātri, un tā, jo man patīk ļoti iedziļināties grāmatā un kā, domāt par to, ko es lasu, apdomāt un kā, mācību kaut kādu izvilkt ārā no tā Un, uh, tā, bet nu, vispār draugu lokā jā, man diezgan daudz cilvēku lasa. Un kā tev varbūt Terēz? Nu, man ir gan izlīdzīgi tāpat kā tev. Man pirmā klasē ir cilvēki, ka, kam kā ļoti patīk lasīt, un cilvēkam nepatīk. Pie man ir arī klasē viens klases biedrs, kurš katru starpbrīdi, un piemēram, ir stundas, ka mēs baigi kā ir izdarīts darbs, un pēc tam vairs nav ko darīt, tad viņi arī ņem un lasa. Es diezgan apbrīnoju tos cilvēkus, jo ir lai, lai, lai kā lasītu grāmatas, tev ir jābūt tiešām tam gribas spēkam. Nevis kā tu vienkārši ņem un lasi, jo tev ir tiešām viņās ir jāiedziļinās, ja tu viņās, ja kā tu lasi vispār to grāmatu. Kā tev, Georg? Um, man klasē um, daudzi lasa grāmatas, piemēram, man uh, um, viens uh, no draugiem klasē, viņš kaut nu, kāds 15 grāmatas vasarā izlasa un Nu, ja es tik daudz grāmatas izlasīju, nedomāju, es varētu pat atcerēties, kas pus no viņām bija. Un, um, tad man liekas diezgan interesanti, kad um, var tā iepatikt um, tā kā grāmatas. Un, um, jā, nu arī dažiem, kuriem vispār nepatīk grāmatas. Un es domāju, es viens no viņiem esmu. Georgi, tu minēji, ka, uh, ja tu izlasītu 15 grāmatas pavasarī, tu neatcerētos. Bet man liekas, uh, tev nav līdzīgi ar filmām, kad noskaties pat varbūt vairāk filmas vasarā nekā tavs draugs izlasa grāmatas, un tu tā kā atceries, ko tu noskaties? Nu, es, es atceros, bet um, filmām, man, manuprāt, eh, es grāmatās, kas izlases, tā kā, es baigi neatceros, ko tā kā es izlasu, var teikt, nu, filmās man tas parādīs priekšā acīm, tāpēc man vieglāk to saprast un um, atcerēties, bet grāmatās man tā nav. Bet nu, grāmatās jau arī ir tāpat, ka tu vari iedomāties visu, un tev ir šī iespēja redzēt visu to vēl plašāk. Un tu vari izdomāt, sev ilustrēt visu to, ko tu izlasi. Man liekas, tas ir vēl interesantāk. Jūs minējāt, šādas skaitļus 15 grāmatas vasarā vai uh, vēl dažādus citus tos skaitļus. Bet uh, es neesmu mēģinājis uzlikt sev tādu mērķi grāmatu lasīšanai, piemēram, piecas grāmatas gadā. Vai, tad sākt ar mazāko, bet pēc tam augt uh, uh, vairāk izlasīto grāmatu skaitā. Varbūt jūs esat varbūt tādu pieredzi mēģinājuši, ka sasniegt tādu kā motivējošu skaitli grāmatām, vai kas būtu tas jūsu, cik jūs gribētu lasīt, piemēram, gada laikā. Es noteikti gribētu kaut kur plus mīnus 10, 15 grāmatas izlasīt pa gadu. Uh, Jo nu, man ir svarīgi atrast ļoti saturiskas grāmatas, no kurām es daudz ko iegūstu. Tāpat tās kaut kādas psiholoģiskas grāmatas, kas man tiešām aizrauja, es iegūstu no tām tā dzīves mācības un kaut ko, ko es varu pielietot. Bet, protams, ko es ļoti vēlētos sev kā mērķi uzstādīt, ir visādas arī ne tik mācošas grāmatas, tā teikt. Es gribētu vairāk filmu, tā kā grāmatas lasīt, kas ir piemēram taisīts par filmām, kas nav balstītas uz mācībām, lai es varētu sākt lasīt grāmatas tā, kā es skatos filmas. Tas būtu mans mērķis. Nu, man personīgi mērķis baigi teorētiski nav. Man, kā, es personīgi gribētu vispār sākt lasīt grāmatas, jo kā, daudz arī ir tagad pēdējā laikā sākus runāt par grāmatu lasīšanu. Un, kā, es kā, gribētu vispār lēni garu sākt uzstādīt mērķi varbūt, Bet kā, šobrīd es nedomāju, ka man būtu baigts mērķis sākt lasīt. Ne, bet vajadzēja, ka mēs esam tādi atšķirīgi īstenībā personības un ar dažādiem tiem mērķiem un eh, ko mēs vēlamies sasniegt. Eh, bet eh, tagad mēs iesim nelielā mūzikas pauzē ar dziesmu My Favorite Things, ko izpilda Julie Andrews no filmas mūzikas skaņas. whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. caps on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. Esat sveicināti atpakaļ rādījumā arī raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Un mēs vēlamies pateikties par jūsu ziedojumiem, jo tiešām bez tiem mēs nebūtu šeit. Un tagad turpināsim mūsu jau iesākto tēmu grāmatas. Man vispār radās ļoti interesants jautājums, ko jums uzdot, jo es personīgi neesmu tā lielākā grāmatu lasītājas fana. Ko vispār iegūstat, lasot grāmatas? Sāksim, piemēram, tevi, Regīna. Uh, tā, labs jautājums pirmkārt. Uh, es nelasu tādas ļoti, ļoti nopietnas grāmatas. Lasu vairāk tiešām savā prieka pēc. Tas ir nu, nevis tiešām kā Anija, varbūt minēja psiholoģijas grāmatas vai tādas zinātniskā literatūra. Es lasu romānus, gan vēsturiskos romānus, gan uh, dažādu romantiskās grāmatas, uh, piedzīvojumu sērijas. Uh, kā, tas, tas, ko es lasu pamatā, uh, vairs nu, ko iegūst no tādām grāmatām, lasot nu, fantastiku vai eh, romantiku un tam līdzīgi. Uh, es ieteiktu, es teiktu tā, ka pirmkārt es paplašinu gan vārdu krājumu. Uh, Es palīdzu, piemēram, latviešu valodas stundās, rakstot esejas un uh, eksāmenos, tad es dos kaut kādus pluspunktiņus. Uh, gan uh, iztēli palīdz uh, paplašināt uh, gan to pašu zināšanu lauku, jo uh, bieži vien ir tā, ka patiesībā pašās uh, banālajās romantiskās grāmatās uh, galvenie varoņi dara kaut kādus nu, ļoti specifiskus darbus. Piemēram, ķīmiķis, uh, bibliotekās varbūt ir mazāk specifisks, bet, uh, piemēram, fiziķis, uh, matemātiķi, uh, tādi varoņi, kuriem ir ļoti, ļoti specifiskas dabas profesijas. Un tad autors ir atradzis tādu pareizo odziņu, ka šie varoņi parāda sevi caur šo profesiju un tādu mm, profesionālu piepildījumu arī dzīvē. Uh, Un ļoti daudz faktu īstenībā tiek, eh, ko es uzzināju tieši caur uh, grāmatām, uh, par šiem profesionāļiem, dažādus faktus, tieši to, uh, kā dažādas nozares strādā un uh, darbojās. Jo ir diezgan liela arī izpēta, lai vispār šādas grāmatas radītu. Tā kā, jā, laikam tāda īsa atbilde. Kā jau Regīna minēja lielāko daļu no tā, ko es vēlējos teikt, uh, manuprāt, jā, lielākais punkts ir um, vārdu krājums Un kas man visvairāk fascinē par grāmatām, ir tas, ka tev ir piedod to fantāziju un iztēli, kā jau arī Regina minēja. Jo, piemēram, skatoties filmas, tev jau viss ir parādīts, bet tev lasot, tev dod to iespēju pašam fantazēt un piedot varbūt savas tādas odziņas, ko tu nevari izdarīt pats, skatoties filmas. Un, kā arī, protams, zināšanas, tas vairāk varbūt attiec nu, uz tādām dziļākām grāmatām kaut gan – visām grāmatām, ko tu lasi, viņām ir aizmugurē tā doma, kas tev veicina šīs zināšanu iegūšanu vispār. Un tas ir galvenais, kā tu skaties, kādēļ tu lasi vispār. Un, manuprāt, arī tas, ka tas aizstāja telefonus. Jo, ja mēs brīvo laiku pavadām lasot grāmatas, tas veicina ļoti lielu attīstību. Un tev nebojājas redzēt arī tas, protams, uh, un uh, tik ļoti. Jo, protams, ja tu lasi naktī ar mazo lampiņu, tev arī bojāsies redzes, bet tas, kā aiztējais, man, man liekas, ļoti, ļoti liels. Tā ir man atbilde. Vai Georgi, varbūt mm. tev ir kāda ideja? Jā, um, man, piemēram, no grāmatām es varu um, uzzināt jaunas lietas, ko es nezināju. Piemēram, ja es uh, lasīju grāmatu, esmu, un tur pieminu lietas, piemēram, varbūt. Um, kaut kādus muzejus vai kādas ekspedīcijas lietas, piemēram, ja es lasu kaut grāmatu, kas notiek Anglijā, un viņi par kaut kādu Vemblijas stadionu runā, un es nezinu, ka tāds eksistē, tad um, man liekas, es no tā varbūt uzzinu jaunas lietas, kas eksistē, piemēram, citās lietās, un uh, jaunas lietas uzzinu. Kā tev, Kārli, vispār? Man ir līdzīgs viedoklis Regīnai par to, ka es vairāk lasu romānus, vēsturiskos romānus, uh, lai paplašinātu vādu krājumu, varbūt savu uh, smadzenes ieslēgtu, lai viņas darbojās, man fantāzija labāk uzlabo un tā tālāk. Jā, Anī, tu minēji tos telefonus, uh, visu šo tehnoloģisko, uh, ko aizstāja grāmatas, bet uh, ir daudz jauninājumu arī īstenībā literatūras pasaulē šajā tehnoloģiju lauciņā. Uh, šis būs tāds kontroversiāls jautājums. Uh, labāk lasīt papīra formātā vai uh, digitālā formātā? Un ko jūs domājat par to, ka ir izmantots mākslīgais intelekts grāmatā radīšanā? Tāds tehnoloģiskais jautājums. Nu, varbūt, Georgi, tu varētu sākt. Jā, kāds tas pārdoms dzirdot to, ka izmanto intelektu arī grāmatā radīšanā? Ah, jā, ah. Man liekas, um, kad eh, varu orķinālāk um, šo izdarīt, um, pats izdarīt, nevis inteliģiskajās spējās. Un um, kad eh, cilvēku smadzenēm vēl ir eh, iespēja varbūt izveidot kaut ko labāku vai inteliģiālu lietu. Mhm. Jā, mēģināt, kā jums šo jautājumu pārdomas. Nu, man šķiet, ka mākslīgais intelekts – mums vispār atņēma ļoti daudz ko, ļoti daudz iespējas izaugsmi. Un tas, ka uh, tagad autori var netik lielu darbu un piepūles pielikt, lai izveidotu savu ražojumu, un viņi ņem tādus palīgus kā mākslīgais intelekts, nu, nu tur ir ļoti grūti pateikt kaut ko pozitīvu par to, man liekas, jo tas nav pa īstam tavs darbs, nu tas ir plaģiāts. Uh, Pēc maniem uzskatiem, ja tu ņem tādus kā palīgi ierīces. Un ko tu varbūt, Kārli, uzskati par šo? Ja godīgi sakot, es nezināju, ka tādā veidā mākslīgo intelektu var izmantot grāmatā. Man liekas, ka tas um, nav īpaši ētiski, ņemot vērā to, ka tā jau pat. Nu, no vienas puses, ja tu raksti grāmatu, kaut kādu zinātnisku, un tu izmanto mākslīgo intelektu tīri tādā veidā ziņā, nu, zinātniskā ziņā, tad varbūt tas ir vēl normāli, bet, eh, ja tu raksti kaut kādu romānu, tādu, kas varētu būt jau vairāk tāds uzskatīts kā tāds jau, mākslas darbs, ja, ja tā to var redzēt, es domāju, ka tas um, es neesmu par to. Jā, un varbūt tad, uh, otrā jautājuma daļa bija par e-grāmatām, digitalām grāmatām. Vai jūs tās lasīt, varbūt, ja tas būtu telefonā pieejams? Uh, vai labāk tomēr papīra formātā? Jā, um, es māks, es māks labāk um, papīra formātā, um, jo, kad ekrāns var bojāt tev acis, un um, tā nav vislabākā lieta, kas var tev palīdzēt, un um, es uh, labāk uz uh, lapas lasītu mhm. papīra formātā, jo, ja es nākotnē, ja es nākotnē, piemēram, gribētu to um, lasīt, tad es domāju, vienīgais veids būs ekrānā, jo pasaule mainīsies varbūt kaut kādos veidos. Un, um, jā. Un arī vispār, ja kāds sāk lasīt, man liekas, grāmatas telefonā, tad, protams, var uzspiest to kā podziņu, do not disturb, bet kā lielākoties, man liekas, ja tu reāli sāk lasīt grāmatas telefonā un tev atnāk kāda īziņa, tad reiz kāds gribētu atbildēt, un nebūtu tik ļoti iedziļinājies. Man liekas, grāmatā, kā tā, tādā brīdī, kad piemēram papīra formātā lasīju to grāmatu, kā, es piemēram uzskatu, ka noteikti labāk vajadzētu lasīt papīra formātā. Kā tev, Kārli? Man, ja godīgi, nav pretenzijas lasot uh, elektroniski. Man liekas, ka galvenais ir, ka cilvēks vispār lasa. Tas ir pats svarīgākais. Man ir tavs viedoklis. Nu, man ir līdzīgs viedoklis kā Kārlim. Uh, Jo es uzskatu, ka galvenais, lai cilvēks lasa, bet nu, es personīgi izvēlētos lasīt papīra formātā, jo tas, man liekas, ir tā pati grāmatas būtība, kādēļ mēs lasām, ka tu paņem grāmatu rokās, un tas priekš manis konkrēti vienkārši atņem nedaudz to būtību. Jā, es jums laikam piekritīšu, uh, un uh, tagad mēs atsveicināsim atmiņas klasiskajā uh, literatūrā ar uh, dziesma no filmas uh, eh, Kalnu augas uh, eh, Keita Baša izpildījumā. Sveiki visiem atpakaļ! Un turpinam runāt par mūsu jau iesākto tēmu. Un man liekas, ka Terēzei radās jautājums Regīnai. Jā, man Regīna tā radās jautājums. Tu pirms tam pieminēji, ka um, mākslīgais intelekts ir uh, radījis arī grāmatu. Man ir tieši tas pats, kas Kārlim. Es nekad nebiju to dzirdējis pirms tam. Vai tu zini kādu grāmatu, ko vispār mākslīgais intelekts ir sarakstījis? varbūt ne tieši sarakstījis, bet pieņem, ka pasaulē ir tāds grāmatas, ko raksta arī intelekts īstenībā. Bet es zinu to, ka ir grāmata, kurai ilustrācijas radītas ar mākslīgu intelektu. Un tā grāmata, viņa ir arī Latvijā. Es neesmu pats vēl paspējis izlasīt šo grāmatu, jo mans saraksts ir pārāk garš, lai viņu izlasītu tā kā tuvākajā laikā. Bet tā grāmata ir eh, Lilija un Brīdumkaķis Bubas. Ja es nemaldos, ja tā pareizi sauc šo grāmatu. Jā, bet ilustrācijas tiešām ir uh, ļoti redzams, tas ir intelekta zīmēts. Tādā kā ļoti mākslīgā formātā tiešām. Un, es tādēļ arī izlasīšu šo grāmatu tuvākajā laikā, jo nu, tas ir kaut kas ļoti pārsteidzošs, ka intelekts ielaužās šajā pat grāmatu lauciņā, atņem šobrīd arī māksliniekiem darbu. Tā kā, jā, Bet es noteikti nu, papētīšu šo jautājumu, atbildēšu tev varbūt pēc raidījuma. Varbūt ir arī kāda grāmata, kur tekstu ir radījis intelekts. Tā kā šis ir laba viela, ko pētīt īstenībā tālāk. Uh, man liekas, tiešām ļoti interesanti, bet tas ir tiešām ļoti, ļoti pārdomājama tēma par to, kad, uh, cik ļoti in mākslīgais intelekts ielauž mūsu pasaulē, par to, ka uh, tas paliek aizvien realistiskāks un realistiskāks. Mēs tā kā, kā jūs domājat, vai pēc laika vispār varēs atšķirt kā, mākslīgā intelekta un cilvēku veikto darbu arī par ilustrācijām un video montāžām, jo tagad pēc maniem uzskatiem jau var jebko padarīt, piemēram, kuru video samontēt tā, kad izskatīsies kā patiesība. Gerga, varbūt tu varētu sākt. Jā, um, es domāju, um, ka uh, būs, um, būs uh, nākotnē liela daļa no grāmatām ar uh, mākslīgo intelektu. Um, un, diemžēl, daudziem autoriem pazudīs no šā darba. Es neatbalstu šo, kam liekas, um, paši cilvēki var būt uh, radoši ar grāmatām, kad nevajag uh, intelektu. Un, um, jā, tās ir mans domas. Lai. Man liekas, arī pēc, kā, ar laiku mēs paši pieradīsim pie tā mākslīgā intelekta, un ar laiku mēs pat nejutīsim to atšķirību. Piemēram, šobrīd to var izjust, jo mēs neesam tik ļoti pieraduši, jo mākslīgais intelekts nav tik sens. Bet kā, ar laiku man liekas, viņš diezgan daudz no mūsu dzīves pārņems, kas veidos, kad mēs pat brīžos viņu pat neatšķirsim no īstā. Bet, protams, šobrīd to var. Jā, Gustav. Uh, man par mākslīgo inteligentu ir tas, ka uh, viņa, ma, man patīk mākslīgā inteligente. Un ka viņa tā kā vi, vi, li, uh, iz, nu, tā kā, ka viņa vispār ir, bet man liekas, ka cilvēki viņu izmanto sliktā veidā. Kad uh, vis, viņi visu tā, kā, tā mākslīgā inteligenta dara viņa vietā, jo viņa no sākuma bija izveidota tā kā, nu, lai cilvēkiem palīdzētu. Bet man liekas, ka viņa šo, uh, ir tiek izmantot, lai, vi, lai viņi kā visu to darbu izdarītu. Arī skolās, piemēram, tur palīdz mācīties vai arī ko. Bet man arī par tām grāmatām ir uh, izstāsts, ka vienkārši mierīgi varēs jebkurš nu, ar mākslīgo inteliģentu uzrakstīt grāmatu, grāmatas un var teikt tā kā kļūt par autoru. Nu, tā kā it kā autoru. Jā, ļoti tāds īstenībā pesimistisks viedokļi. Vispār runājot par mākslīgo intelektu, es tikko atcerējos, es nesen biju uz uh, izrādi, kura bija veidota pēc tā, kā mākslīgais intelekts būtu izveidojis izrādi. Es biju šo izrādi sakarā ar skolas ietveriem, un tas tiešām bija kaut kas tāds, ko es nekad <laughs> neesmu redzējusi un nebija iedomājusies, kad mākslīgais intelekts varētu kaut ko tādu izveidot. Un tas tiešām lika aizdomāties par to, kā šis pats AI var aizvietot vispār visas tādas lietas, lietotnes un palīgus, jo, kā jau Gustavs minēja, ka sākumā tas bija domāts kā palīgs, ar ko mēs varētu uzlabot šo pasauli, bet nevis kā ieviesais, kas ievieš jaunas lietas un darbus, grāmatas, ilustrācijas un tā. Jo mākslīgais intelekts arī tās pašas mazākās daļiņas pārņem nevis to pašu lielāko, bet lēnām arī iesāk tās mazākās nianses, ko mēs tik ļoti neuzskatām, bet lēnām ar laiku par to domājam ļoti uzskatām. Uh, jā, es tā kā ļoti piekritīšu. Uh, jūsu viedoklim, ka intelekts tiešām pārņem pasaules plašākajā nozīmē, bet īstenībā arī mūsu paudze nestāv uz vietas un rada kaut ko jaunu arī literatūras žanrā. Tad jautājums tāds, vai jūs būtu par klasiskām vērtībām un uh, lasītu vecākus darbus uh, vai uh, mūsdienu kaut kādus uh, ļoti samudžinātos uh, darbus, kuros varbūt pat jēga atrodam ir vismazākajā nozīmē. Tad īsais jautājums tikai. Vecs vai jauns? Um, manuprāt, um, būtu interesanti apties, kas jaunajos darbos būtu, kā varbūt um, kaut kāda interesanta lieta, kas var um, tā kā nu, kaut ko jaunu varētu uzzināt, ko tu nezināji, bet um, arī um, vecajos rakstos uh, arī kaut kas interesants varbūt pa ko tu biji aizmirsis. Un, um, mm jā, man liekas, eh, būtu interesanti redzēt, kā atšķirās šis. Meitenes mhm. kā jums? Man ir tieši tāpat kā Georgam. Es gribētu kā apstīt abus variantus, lai es par arī saprastu, kas katrā ir savādāks. Mm. Kā, jā, kā tev, Annī, vispār? Es noteikti esmu klasiskajā pusē, jo man pas, patīk visi vecie ražojumi, tā teikt. Un noteikti ir interesanti apsīties, ko, kādi ir jaunrades produkti, bet man patīk vairāk grāmatas, kas ir vecākas un viņām ir varbūt dziļāka doma un šis stāsts, kad viņas ir radīts kādā situācijā, tad teiksim, kad pasaule nebija vēl attīstījusies uz šādu tik mūsdienīgu formu. Mhm. Taisnība, taisnība. Uh, jā, un uh, tā kā mūsu laiks ir uh, šim redzējumam beidzies, tad uh, es uh, novēlēšu mūsu klausītājiem, lai atrastu katrs kādu grāmatu, kas viņam iekustinās šo lasīšanas dzirksti, un tiktos jau tādā grāmatu pasaulē, kas ir cita dimensija īstenībā, Un uh, paldies jums, jaunieši, ka jūs bijāt uh, kopā ar mums šodien un dalījāties savās uh, pārdomās. Un tikšanās jau nākamā nedēļa. Tā, tā, tā, tā, tā. Rīgas katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē.